bitariho ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize zikaba ari zizikurikira Emmanuel Kana asanzwe ari mu nama nyobozi ya commune Rumonge nta uzirengero giwe kuva mu ijoro ry'uyu wa mbere abaheruka kumukubita ijisho hari ejo mu gatumba ka Mutimbuzi Ishirahamwe Human Rights Watch eh, riratewe impungenge n'ibihano biriko bihabwa abana bagirizwa kuba barasibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo cy’ishure ngo kazoza kabo gashobora kuzimangana yamara rero ntibibuza ko abanyeshuri babiri bavuganira mu minwe ya parake mu rumonge bagirizwa ico caha nyene umuntu umwe yaraye yiciwe ku ibarabara rya kabiri rya zone musaga muri komine muha mu gisagara ca bujumbura aho yiciwe hari amaraso menshi amakuru duhabwa n'ababa mu micungararo yaho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 twabyiboneye ngaho nyene aho hari ikidengeri c'amaraso eka n'ikabuturango yari yambaye niho yari iri mu miryango cumi n'itatu igize urwo rupangu nta n'umwe yari ahari hakaba hari hugaje amagufuri abahaba ngo baraye mu gahinga kubera amasasu yatanguye kuvuga mu masaha cumi n'imwe n'igice zo kuri uyu wa mbere tukaba twasanze inzu zimwe zimwe zuguruye udusafuriya tumwe kumbabura utundi dusanzaye hirya no hino ibyo bagire bateke nk'uko twabyiboneye nk'uko twabyiboneye hakaba hari nk'umuceri bataye ngaho amakuru ababa mu micungararo baduhaye nuko uwo muntu yishwe amaze gusimba uruzitiro ariko ariruka uburongoye zone musaga akamenyesha ko uwo clavier ntunga yaraye yishwe yari umugizi wa nabi ngo akaba yaranafise grenade tukaba tutarashobora kuronka ico babivuga ko mu gipolisi cy'u Burundi urakoze Mireye Kanyange ndabamenyeshe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 nk'uko ubivuze hari umuntu asanzwe aba mu ngaha mu kinama mu cyarama cya kinama asanzwe ari mu nama jambo ya komine rumonge azwi kwa azwi ku izina rya emmanuel kana yarayanyurujwe nk'uko rero byagenze ababitubwiye bari aho mu bunywero aho yari ari hafi y'ubwinjiriro eh, bwa paruwasi gatumba aho bita kwa buyengero guhabwa abantu bambaye impuzu za gisivile barenga cumi muri bo bamwe bitwaje impuzu bitwaje ibigwanisha inkoho zikira umuriro bambaye na za botine zimwe e, zambagwa n'abari kubaca mu mazi na cyane cyane nka bamwe barimo umuceri byerekana yuko ngo abo bantu baba bari baje bazanana mu rukoko niko rero guhagurutsa uyo Emmanuel Kana n'abo bantu bose byari kumwe barabatwara ariko rero inyuma Eh, yuko humvikanye amasasu menshi abo bantu batanu ngo barahavuye baragaruka ariko ubu manuel gushyika ubu ntawuzi irengero ryiwe imodokari yiwe tukaba twayisanze eh, aho ihagaze eh, mu bunywero aho uwo manuel ariko asangira urukanywa n'abo bandi bantu bari kumwe evariste womenya hari uwakubwiye abo bantu aba aribo abo bateye abo bantu bateye gushyika ubu ntibaramenyekana ariko ikiboneka ni uko muri abo bari kumwe bashoboye gutwagwa cyo kimwe nawe bakagaruka uno munsi mu gitondo bazindutse bafatwa n'igipolisi ubu turi ko turavugana yose baza bamaze gufungwa bari mu gasho ka brigade eh, mu gatumba eh, aho mbere batubwiye yuko eh, ari ku mvu z'amatohoza bamwe mu bajyango rero ba emmanuel kana baza bashyitse ngaho harimo n'umutambukanyi wiwe bavuze ko bareba baguye mu gahundwe bumvise ko umuntu wabo yanyurujwe eh, mu gihe yari kumwe n'abandi bantu bariko baratangira bo batarekugwa bo bavuga bati birateye amakenga ntibakora amatoza eh, imodoka ari turayitwara ariko mu mwanya mutoya tumenye iby'umuryango iby'umuntu wacu eh, uwo emanuel nababwiye asanzwe ari umwe mu nama mu bagize inama nyobozi ya komine rumonge akaba mbere n'umwe mu bahurikiye mu mugambwe fpr urongowe na jacques bigirimana hanyuma abari mu micungararo abanyagihugu baho baratekanye bona bamerewe gute abanyagihugu bavuga bati ntitwaheruka kumva eh, amasasu menshi avugira na cyane cyane mu kabare eh, mwibuka ko mu mwaka haheze imyaka ibiri eh, habaye ibitero nk'ibyo aho mbere hari igitero cyabereye mu kabare bita rezami abanyagihugu babo bavuga bati ejo twaratekewe n'ubwoba twibaza yuko ari ibyaheruka kuba bisubiriye basaba yuko ahakoraniye abantu benshi abajejwe intwaro n'umutekano bogwiza bogwiza abajeje umutekano bacungera hakoraniye abantu benshi kugira ngo ndagira abantu baza baraza kubahungabanya urakoze Varisito ubandanye udutohoreza ndabamenyesha yuko Varisito twari kumwe ku murongo wa telefone ari mu gatumba abapfungwa bahora bari mu gashoka igipolisi c'inyamiramabi muyinga bimurewe muri komisariya y'igipolisi aho imuyinga nyene munyamiramabi bavuga ko ari kubera ibikorwa byo gusanura ako gasho biriko bikorwa kugira ngo abapfungwa baze barapfungwa hubahirijwe agateka kazina muntu ni inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana ari muyinga ahahoye hafungirwa abantu mu gasho k'ipolisi kinyamirama bimuyinga ubu haragaragara abafungwa bimuriwe muri komisariya y'igipolisi muyinga nk'uko bivugwa n'inyamiramabi kwa ako gasho haboneka ahubwo abubatsi munyamiramabi akamenyesha ko ako gasho kariko gasanurwa kugira ngo abantu baze barafungwa mu buryo bwubahiza kiremwa muntu ako gasho kahora karangwa n'umunuko aho akazu ka sugumwe kari karononekaye kugira abafungwa baronke umuco ukwiye bamwe barinda kurira hejuru nayo winjiye gushasha muri ako gasho yakubitwa agashaya na bagenzi we asabwa amafaranga yitwa ayibuji bacana kugira ngo birukane ibihere byanyagara muri ako gasho n'ayandi mabi munyamiramabi bavuga ko bemeye gutanga uburyo bwo gusanura ako gasho ari umugwi wigenga w'igihugu ujejwe aratera kazi na muntu sndh mu ncamake amakuru ava mu bakorera muri icyo gipolisi akamenyesha ko ku bw'iyo mfashanyo isuku kongerekana ariko hazoguma ikibazo cy'ubwinshi bw'abafungwa mukamenya ko mu cyumba cy'ubwaguke budashitsa metero zine kuri zine byashyika ugasanga hafungiwemo abagabo barenga mirongo ine mbere akaba atanga icyumba cy'abakenyezi gihari n'ubu abagore ngo bazoguma bafungirwa mu gasho kari mu ikambi y'igipolisi byose neza imana muyinga radiyo isanganiro Ku muhingamo w'ejo kuwa mbere sentare nkuru ya Cibitoke yaraciriye umunyororo w'imyaka 200 igisongereze mu gipolisi asanzwe azwi ku izina rya Manira Kizabel Kimans akaba yagirizwa kuba yarishe abishaka umunyagihugu azwi ku izina rya Ndagije Imana Wilson muri zone Ngoma commune Mugwi Berkimas yiyemereye icaha aho mbere yasabye sentare kigongwe kuko umushikiriza umushikiriza manza wa Republika wewe yari yamusabiye umunyororo wo guherayo abanyagihugu n'abaserukiye amashira hamwe y'agateka kazina muntu bakaba barashimye iyo ngingo amazu ane yaraturiwe mu bucagucagu yaturiwe mu bucagucagu bw'uyu wa kabiri ku mutumba musenyi komine mpanda ni mu ntara ya bubanza Imana ikaba yakinze ntawe hasize ubuzima ababanyi ngo baciye bashwa baduka barafasha kuzimya ata byinshi birononekara igipolisi ishikiriza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 station Kobile mu bwiza ningaha mu gisagara ca Bujumbura mu kurangiza umunsi wahariwe impunzi kwisi warahimbajwe kuri wa mbere mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo ikavumu mu ntara ya Cankuzo urongoye ibiro vya HCR mu Ruyigi yamenyesheje ko arakaryo ko kumenyekanisha imirimo idasanzwe kandi yihuta irabu ari we wese kubijanye n'impunzi nayo buramatari w'intara ya Cankuzo yaserukiye leta y'u Burundi asaba izo mpunzi kutivanga mu bibazo ibibazo by'abarundi ni inkuru tubaza Jean Claude Nshimiyimana Abel Mbirinyi aserukira HCR mu Burundi yasabye impunzi kubungabunga amahoro mu ikambi kandi ngo bareke kurondera kuva mu ikambi Kavumu baja mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania kuko ngo bafise umutekano aho bari mu burundi niwe buramatari w'intara ya cankuzo desire njiji yaserukiye leta y'u burundi muri ibyo birori yararemesheje impunzi ko umutekano wabo ucungerewe aca abahanura kutivanga mu bibazo vy'abarundi kubwa nantene kande arongoye ibiro vya haser mu ruyigi guhimbaza umunsi wahariwe impunzi kw'isi ni akaryo ko gukangura uwo ari we wese maze abafata ingingo imibano abatanga info imfashanyo n'abitaho muntu babone imirimo idasanzwe kandi yihuta ibarindiriye kubw'impunzi uretse ibyo ngo nakajyo akaryo ku ma leta ko kugira ibyo yiyemeza bishasha mu kwitaho impunzi mu mutima wo gufatana mu nda ku isi mu turere no mu gihugu hisunzwe amategeko ngenderwako mpuzamakungu araba impunzi mwamenya ko iyo kambi y'ikavumu yuguruwe muri ntwarante ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ikaba irimo impunzi z'abanyekongo ibihumbi icyenda, amajana ane na bane be n'abandi ijana na mirongo itandatu n'umwe basaba ubuhungiro